nkano masaha turiko turakibashikiriza karadiridimba ni akana kajya iwabo karadiridimba ni kuri mwe bw'abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire umuganda wanyu mugire icyo muterereye igihugu cyanyu cy'amavuka mu bisata bitandukanye bigize kino gihugu nk'uko mwabyumvise nk'uko musanzwe mubizi ku igenekerezo rya gatanu ruhuma abarundi kuri azoye kuri ubu wa mbere abarundi bazaba barumanije neza na neza imyaka mirongo ibiri n'ibiri hashyizweho amasezerano y'ubumwe eh, bw'abarundi inyuma yaho eh, ntitwogaruka kuri byinshi ariko murazi yuko hari ibyabaye inyuma y'ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu harabaye impururu abarundi bagiyemo batazokwibagira inyuma yaho haraba amasezerano y'iyarusha inyuma yaho kandi hafi rwose harabaye amasezerano abarundi ibiganiro bihuza abarundi hagati mu gihugu mwana umuseka ko hariho n'ibindi biganiro mbere bihuza n'abarundi hanze igihugu yarusha muri Tanzania ubu bwa vuba none ivyo biganiro ko uko biba tukaguma duhimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi ni giki insiguro yayo yobiyihe mbe mweho mubona ubwo bumwe bw'abarundi bwarabandanije bunywana bwarabandanije buja mu barundi abarundi barabandanije bakurikiza ubwo bumwe bw'abarundi boba barashize ko umukono ibibazo byari byinshi ariko mu dutunge umutumire twari dufise akanya ntikamworoheye ariko namwe abarundi muri hanze y'igihugu kumbure murafise umwihwezo wanyu kuri ubumwe bw'abarundi mbega ejo na ejo y'ejo ni gute ubwumwe bw'abarundi bwobandanya mu barundi maze ntihasubire kuba ingorane cyane cyane zitanya abarundi kumbure abarundi babe hamwe wawundi ati inama isumba ingimba abarundi bumve yuko bategezwa kuzuzanya ni bimwe uh, mu bibazo bihari ariko dushaka yuko namwe mugira icyo mubivuze ko nibutse yuko ari abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu mbe mweho intererano yanyu yoba iyihe ni gute mubona abarundi bubandanya babana ku murongo tukaba turi kumwe na zeno muri afurika y'epfo ni amahoro zeno yego ni amahoro namwe gute hiyo turashima imana eh, akazuba karaka yego nibyo Mm-hmm. Eh, hanyuma mugitangura ikiganiro hari akantu ntumvise neza sinzi ko mwosubira mukamubwira mu ncamake kugira ngo mwumvure icyo nterereye mm-hmm. ah, ah, tubyumva ku mutwe kuri uwa mbere itariki zitanu ruhuhuma abarundi bazuba bibuka imyaka mirongo ibiri n'ibiri irangiye hashyizweho amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ndetse none inyuma y'iyo myaka ubumwe bw'abarundi bwoba bwifashe gute ni gute bwobandanya ah, bunyonyera mu barundi kugira babandanye biyumvamo ubumwe byagiye biragaragara nk'uko iryo jambo ryazanwe nk'iryo umengo ryari ryo gusinziriza abantu e, bivanye n'uko hari intureka izina ziriya bagenzi ziratandukana e, bamwe bakabona nko nko gusinziriza abandi rero bakabona nkumbure ko ari e, ukunga abantu ariko mu bisanzwe burya mhm. nta bumwe atarukundo mhm. nta bumwe atarukundo urukundo ntabwo ruhera mu miryango ntimushobora gukundana uh, muri mu mantuze ni uh, mu maminisiteri atandukanye minisitiri w'iki na minisitiri w'iki muvuge ngo mwebwe hagati yanyu murafise ubumwe abanyagihugu bato bato eh, cyangwa murafise urukundo hagati yanyu abanyagihugu bato bato badakundanye ingorane zijyanye n'iby'imigambwe ingorane zijyanye n'ibyo gutandukanya abantu ibi na biriya guhogwa igitsina ibi na biriya bikarengerwa hanyuma abantu bagakorera kuri rwa rukundo gutyo ubumwe bugashobora kuza mhm. muri iyi myaka rero tumaze mhm. mu burundi uh, evaluwasiyo y'ubumwe ntawovuga ngo yoja daho sanse positive ijana ku ijana ariko nkuko natanguye ndabivuga mhm. umwe muvuga muti ubwo bumwe bw'abarundi umuntu ntiyobuha insiguro na cyane cyane uh, muvuze muri rurimi rw'igifaransa muvuze signification positive muti Mhm, igikorwa cyayo icyo two koko koko ntibwoba bwarabaye koko nk'uko mwe mubwiyumvira ku bwanyu turetse ibyo abarundi bagiye baracamo ingorane zitandukanye ubwo bumwe bw'abarundi muravuze yuko murabwemera eh, hama mukavuga ko hari bamwe batabyemera umva uburenganzira bwabo n'abandi babwemera mukavuga gutina uruhendo mugabo mwebwe ku bwanyu mubona ubwo bumwe bw'abarundi kuva iyi myaka mirongo irindwi n'ibiri hari icyo bwoba bwarashikiye hari icyo bwoba bwarafashije abarundi muri rusange eh, jewe ku gihande cy'iwanje oh, sinovuga ngo ntaco bwamaze uh-uh. mm-hmm. bwarakimaze naho hariho uh, abenshi babyidogeye mm-hmm. mugabo abenshi ukubwidogera byavanye n'ukuntu biriko birakorwa kuko ijambo ubumwe nk'uko nabivuze ni ijambo ryiza mukaba mwumvise yuko uno munsi twahagaze ku bumwe bw'abarundi aho aho bukera abarundi buca bahimbaza imyaka mirongo ibiri n'ibiri hashyizweho amasezerano y'ubwo bumwe bw'abarundi we ndabumva mhm. kuva ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi ashizweho hari bimwe bimwe byagiye biraba biboneka binyuranye cyane n'ayo masezerano abarundi bari bihaye none mwebwe ku bwanyu iyo siguro nihe siguro yanyu urabye uko biri mu bisanzwe nk'uko nagenda ntanguye ndabivuga ubumwe ni ukuvuga ko iryo jambo ni ijambo rihuza abantu babiri baba batandukanye iryo jambo eh, ayo masezerano akiza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hari hapanzwe hariho tansiyo hagati y'amoko yo mu burundi na cyane cyane hagati y'abahutu n'abatutsi mhm. mugabo e, ubumwe bwaje kugira ngo bagerageze kunga abantu basubire basubire kwiyumva namwe gukundana nk'uko byari bikiri kera ku ntwaro ya cami mhm. hanyuma e, naho bagerageje novuga ko bageze gute hari ikintu sinzi ko rwabone mu ntoze mu kirundi hageze ikintu baterekamo amazi bavomamo amazi ibido cyangwa inkono mhm. iyo yamenetse hariho ikintu bashyira ku nkono bita urugangi bakayihoma kugira ngo ya mazi ariko aravamwo agume indani mhm. rero ubumwe bwaje nko gutera ikiremo nko gutera ubwo rugangi ku nkono kugira ngo n'imburiburi nk'ahantu hari hatobaguritse abantu bagume bagume bagume hamwe bagume bunze ubumwe kubera iyo barekerana barabona neza yuko ibintu byari kuyangara baravuga rero bati reka turabe ukuntu twogerageza kuzana ijambo rihumuriza bose ufatiye nk'akarorero muramba barasingiye andi hobisije ufatiye nko ngaha muri afurika y'epfo hmm. eh, urabona ko hariho amakomvansiyo yagiye arahaba kugira ngo abazungu n'abirabure bashobore kubona ko hari ikintu bahuriye mhm. n'ibintu bijyanye uh, n'icyo twakwita ubwigenge furidomu bakavuga ati abantu bose barangana kuko kera ngaha ayi abazungu babona nk'uko umenya ngo bararuta abirabura rero bo baciye bahagarara ku kintu nk'uko abantu bose bangana iyo mugiye nko kugura ikintu mwese mutonda ku murongo ntibaraba ngo uyu ni umuzungu ngo uyu ni umwirabura no mu bindi bihugu nyene dufate za kenya n'ahandi naragenda ndabona yuko ikintu cyo kugerageza gushyira abantu ku murongo bifasha kugira ngo abantu basubirane hamwe mhm. uburundi rero na mhm. ubwo bumwe bwaje kugira ngo barabe yuko tansiyo zari ziri hagati y'amoko na cyane cyane amoko abiri ko yari kugerageza ngo igabanuke mhm. eh, benshi barabwira kiritike y'uko ubwo bumwe atacyo bwabamariye ni ukuvuga baranegura ubwo bumwe bw'abarundi ugasanga ni ibintu nuvuga birimo igipfungu hmm. ukabona neza yuko uwo muntu yarenganijwe n'iyo leta yari ihari ku butegetsi icyo gihe abantu byarashobora byarabagora ukuntu bashobora kuririmba bwa bumwe kandi babona hariho abantu babo bariko bafatwa nabi babona hariho abantu babo ariko barishwa babona hariho abantu babo bariko barenganwa mu madomene atandukanye hmm. nico gituma rero nakubwiye ko reka tugaruke kuri uno munsi ibihe ngibyo imyaka mirongo irindwi n'ibiri si mike none twavuga yuko nk'uko mwagiye murabivuga muti bamwe bavuga gutya abandi bavuga gutya kandi mwanagarutse ko ayo masezerano uh, y'ubumwe bw'abarundi hari icyo yafashije abarundi ubwayo muranashimangira yuko n'ayo masezerano ku izina koko ryari rikwiye ubumwe bw'abarundi nuko uh, bwuba bumwe uno munsi aho tugeze ni igiki mubona gishobora gukorwa kugira ubwo bumwe eh, bw'abarundi ubwo bumwe abarundi bashyitse ko umukono bubandanye buri mu barundi babandanye babwiyumvamo uno munsi uno munsi kugira ngo tugereranyije kurorativiza ubwo bumwe bw'abarundi tukajya tuburorativiza na situation y'iki gihe ni ukuvuga eh, nibaza ko icyoko kumbure eh, ikiganiro kicumbwa na benshi cyane cyane mu kirundi muvuze kurorativiza ruvuge ko mushatse kuvuga uwo ufata ubwo bumwe akabuha intumbero y'uno munsi cyangwa akabuha bino bihe leta ishobora gutunganya iminsi mikuru y'ubumwe bw'abarundi mu gihe hari mu burundi usanga hariho iprona nka zitanu umwe wese urumva ngo iriya niyo kwa sharire nditije iriya ngo niyo kwa vanga y'impenda iriya ngo niyo kwa nde ubwumwe bw'abarundi bumva muri icyo gihe azoba ari ubumwe bumeze gute kandi usanga akantu bapfa ari akantu gatoyi rimwe na rimwe rero ugasanga abantu bapfa akanyarigabo mhm. ubumwe bw'abarundi buzoshoboka gute mu gihe uzosanga mu burundi hari efuneri zitanu ukumva ngo iyi efuneri niyo kwa gwasa ngo na jack afise gwiwe habimana afise ugasanga abantu bya bintu bibatandukanya aho kubigabanya ahubwo abantu barabisaburiza mhm. ubumwe bw'abarundi bumva buzoshoboka gutse mu gihe muri sendede efuperi umugambi wonyine uri ku butegetsi usanga hariho abavuga ngo twebwe n'ubusonga mbere abandi nabo ngo bariya n'abafuronderi abariya ngo nabagize gutya ngo ngo nibipinga n'ayandi majambo mabi nkumbure bakoresha icyo gihe ubumwe bw'abarundi buzogorana mu gihe imigambwe usanga ifise utuntu dutoya dutandukanye badashobora kuduheberanira hano ngo bajye hamwe mhm. kuko nta bumwe bushoboka santoleranse mhm. mugabo ufatiye kuri iyo migambwe iraharuritse amabarundi nabo nubwo nabone baharuritse ni benshi cyane aho niho wofatira eh, kuri ubwo butandukane bw'imigambwe kugira ubone cyangwa uhisiguro yuko ubumwe butoba bukurikijwe mu burundi mm, ndabona abagore mu nsubire mu kibazo mhm. eh, ibirere si byiza ko urabona tuba turi kure hari igihe numva ntabumva neza mhm. nari mvuze nti eh, imigambwe iraharuritse abarundi nabo naho baharuritse ni benshi kuruta iyo migambwe none ubwo burorero bw'imigambwe nibwo buboneka koko yuko abarundi batari hamwe nibwo buboneka yuko abarundi badashobora guhimbaza umunsi eh, w'ubumwe bw'abarundi cyangwa ubwo n'ubutandukane cyangwa ubwo n'ubutandukane bw'imigambwe eh, bwoherera kumbure mu migambwe ariko duhagaze ku barundi ubwabo mubona koko iyo migambwe ko yaruritse itanashikana mirongo itanu niyo ishobora kwerekana koko ko abarundi batari hamwe ko abarundi badashobora kuhimbaza umunsi munsi mukuru w'ubumwe yego yego eh, imigambwe ni kimwe mu bahuza abantu benshi nkumbure eh, nari guhagarara no ku mashengero Eh, n'amashengero nayo nyine nibaza ko aricyo kintu umugore twari no gufata gusumba ibindi kubera aho bigisha urukundo bakigisha eh, gukora ibyiza oh, ah, ah, ah, bibera mu masengero abo ntituje mu kazi kabo kumbure barazi ibyo bigisha eh, ntawe ubizi ariko reka duhagarare kuri ubu bumwe bw'abarundi ubwabo kuko yaba n'imigambwe y'amashengero ntituzi ibyo bigisha abarundi ubwabo ikintu boshyira imbere ni urukundo mhm. no guhariranira mhm. urukundo no guhariranira kuko igihugu cyagiye kiraca mu bintu byinshi bibi bituma abantu batandukana mhm. haba mu miryango cyangwa n'ahandi hantu navuga mu masosiyete atandukanye rero bategeza kugira urukundo bakongera bagahariranira kwa guharira umuntu kumva ko bivuye ku mutima bitavuye ku gahato eh, mvutse bitavuye ku gahato ko hariho amantuze amanama menshi yagiye arakogwa numva ngo waya nayo gusubiza hamwe ngo abarundi ngo basubize hamwe ngo bari bagize mugabo umuntu naho uwo musubiza hamwe ku nguvu bitavuye ku mutima ntabwo biza gufata utwo twigoro none ntitwari tukenewe utwo twigoro ntitwari dukenewe kugira abarundi baganire ko mure banagure bwa bumwe yego twari dukenewe mugabo ingorane tugenda turacamo uko ibintu byo mu Burundi ibintu byari ingirakamaro usanga byafashe inzira ya politiki ugasanga aho guciraho ukuri kuri ugasanga hagiyemo guhengama uyu uyu ahengamiye navuga ngo uyu kubera ari ku mugambi uri ku butegetsi we akaronka faperi cyangwa akaronka ijambo gusumbya abandi aroke bose bategeza kubumviriza bakumviriza ikiri ku mutima buriya no ku wundi idafashe inzira za politiki bigafata inzira nyakuri yo gusubiza abarundi hamwe muri icyo gihe byofasha icyo gihe n'urukundo ruzosasagara mu bantu hanyuma tubone gushyika ku iterambere kuko nta terambere rishoboka nta bumwe buhari mhm. eh, hari eh, hari aka mumere nk'abasongora mumere nk'abasongora yego yego ndiko ndasongora ndiko mhm. ndasongora akenshi abantu barakunda guhagarara ku ijambo ngo iterambere umbabarire siniko ndakivanga n'ubumwe muganga mba nkwereke yuko ubumwe nabwo nyine budashoboka ata mu gihe atamahoro ahari amahoro nayo nyene n'iterambere naryo nyene ntishobora gushoboka atamahoro ahari ni ukuvuga igihe hari amahoro na bwa bumwe burashoboka mugabo iterambere kugira ngo riyize ni iterambere rya mbere ni iterambere ryo mu mutima mm-hmm. ni iterambere ry’umuryango mu miryango mito mito hanyuma iriya miryango mito mito nayo uko iba imerewe neza igihugu cyose niko kigenda kimererwa neza duhagarare cyane cyane ku cyokoga mu gihe amadomene yose mhm. nibutse abandi bariko baradutega abiri ku kiganiro ari karadiridimba karadiridimba n'akana kajya iwabo ni mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire icyo muterereye na kuri kino gihugu cyanyu cy'amavukiro uno munsi twa twahagaze ku bumwe bw'abarundi aho bwoba bwaratiriganye ni igiki mubona cyokorwa mbega abarundi ni gute bubandanya bari muri ubwo bumwe ntibube mu mpapuro gusa nyabuna bube no mu mibereho y'abarundi bose telefone zikaba zuguruye ku bwanyu ariko n'abarundi mudukurikirana muri hanze y'igihugu ni amahoro n'amahoro murakomeye namwe ndagize mwiriwe ndahaye mwiriwe n'abari baratwumviriza mwiriwe neza murakoze cyane n'abari baratwumviriza intashyo zawe ndizera neza ko baziteza abiri aho bukera imyaka mirongo irindwi zoba irumanye abarundi bashyize umukono ku masezerano yabo amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mbega ubwo bumwe bw'abarundi ni gute mubona muri kahise n'ubu hari icyo mubona cyiyongereye ego urakoze cyane ariko ndumviriza uyu wo muri afurika y'epfo zeno nagomba ndamwunganire gatoya kuvuga yuko ubumwe bw'abarundi bwamyeho mhm. kandi uriho uriho bwamyeho nta byigeze byonona kuva na kera na none ndakubatse mhm. eh, eh, ikivyerekana ishimangira ibi niko ndavuga hari aho urumva umuntu yari yugwara ubundi hariya ku mutumba akabitumwe n'umunyapolitiki mhm. hari aho urumva umusozi wateye uwundi eh, ukavuga uti buriya bariya abantu reka tubakureho tubahore urwanko cyangwa tubahore intara cyangwa tubahore ibitsina canke inkewa canke ibindi ivyo nta birabaho mu Burundi hmm? mhm. Izi yuko wewe wowe unyibuto uba warabyumvise cyangwa warabyibonye ngerageje kubumva ngerageje kubumva wewe ntawe kuva mhm. kurikirana kahise nakubu ntabyo turumva ngerageje kubumviriza muti rero ubwo bumwe bw'abarundi butosekara kenshi bikorwa n'abanyepolitike ku bwanyu uko mubiravye kuko muvuga muti abarundi bobo ubumwe barabubona kandi buri muri bo ibirere si byiza si ko basubiramo ikibazo nahenda kubajije nti ku bwanyu ugereranije uti abarundi babanya amahoro nta mutumba uratera uwundi nta barashamirana ubumwe buri muri bo mhm. baravuze bati twebwe ntituvangura twebwe twitwa abarundi eh, ubwa mbere hakurya mu byo eh, ayo magurupe nuvuga twita amoko kuko tugiye kuraba ngo iby'ubwoko biragoye gusobanura neza nubwo dufatiye ingene turaba ingene bavuga iby'ubwoko kuko baba bafise aho baba ukwabo bafise ururimi baba bafise akaranga imico mugabo twebwe iwacu nibaza yuko ibyo byose bisangiwe na bose mhm. ego inyuma y'ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi igihugu caragiye naco ne mu mpururu none koko uh, atari kure cyane mbere n'inyuma y'umwaka umwe gutyo uburundi buca bwinjira mu ngorane mbega abarundi baba baratahuye neza na neza iyo siguro y'ubwo bumwe bwashyizweho umukono muri icyo gihe nubwo mwavuze yuko kuvana kera bwari buhari mu barundi twebwe twibaza yuko twibaza yuko zari imvugo za politike eh, cyane cyane zabituma zariho icyo gihe eh, na cyane cyane ko hari hikangurira eh, ry'umugwi w'abarundi ku muzo w'imigambwe myinshi nibyo mushatse kuvuga Canisius eh, mu bubirigi alo Canisius Canisius reka kumbure icyumviro ciwe aragarutse ku murongo uti rero ugeranije aha ko habaye ingorane zindi mu gihugu ikiringo gito ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi ashizweho tuvuga yuko abarundi batatahuye koko ineza cyangwa umuzo wayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi oya ni kubera nk'uko natangurira ndabivuga ni mm. kubera eh, ayo mase ubwo bumwe bwari bari babusanzwe abo mm. ibyo byari bitumwe n'imvo za politike hanyuma ni nacyo gituma wasanga ari abantu ariko abanyagihugu bariko banywa amazi mm-hmm. ubu umbajije rero ubumwe bw'abarundi aho bwoba ubumwe bw'abarundi boja mu mu ahubwo hanini bwari gushimikira ku ku burongozi Mhm. bari kuba hagati eh, ni ukuvuga hakaba intumbero y'uburongozi burongora abanyagihugu batabaciyemo imigwi mhm. batabaciyemo bati wewe uri nyagupfa uwundi atari nyagukira nk'uko hariho n'umuperezida yigeze kubivuga hanyuma hakaba kubahiriza eh, agateka ka muntu kazira muntu umwe wese akaronka uburenganzira bwiwe mhm. nta bumwe bw'abarundi bushoboka kubaho ibyo naho tuzora turarondera nk'intoro bakimba nta buzoboneka mu gihe uwuri imbere ari atariko ararondera ineza rusange ndaguha akarorero mhm. uri umubyeyi mu rugo muri urwo rugo abana ukabacamo imizi ni ukuvuga n'abo bana baca bicamo mhm. ineza y'igihugu ineza y'igihugu isumba ineza y'umuntu ku giti mhm. niyo haje umuntu rero atubahiriza ineza rusange iki gihugu cyacu cy'ububirigi kizohera kizohera kizovaho mu nyuma rero barabibona kubera ngira bari baciye ubwenge eh, bari barize gusoma no kwandika baraheza barabyumva barabiyoboka mugabo ntikibuza yuko eh, umuntu aguma ari umuntu ndaguha akandi karorero mhm. yewe ndigicibwa mhm. eh reka duhagarare umuvyeyi mu rugo abana hakaba inkundwakara hakaba n'uwundi n'uwundi eh, yitwa ko ari we munyamakosa mu rugo hakaba n'uwundi ukundwakaza muri ico gihe nta muryango uzoba ufise uzoba uriko uracamwe imigwi abo utunza bujejwe no mu gihugu rero nuko duhagarare ku cokogwa ngo habe intumbero rusange ugiye ku mhm. abone intumbero y'igihugu ajye imbere arabire hanyuma ayongere arabire yuko umuntu wese afite uburenganzira bwiwe Ufise ubumenyi ububasha bakurikiza amategeko aje ku ngoma hanyuma abo bantu bose bazomuyoboka kandi abari inyuma biko bisobanuye ngo nabo bahora basobanura kera bitwa ngo baranena ntibakibanena kane byose kane byose none ubu hari umutwe urumva bwati wewe icara hariya turakuneye ni umuntu nk'abandi Kanezius niho kumbe nibaza yuko woba hariho akari gahaza aho hari kera mhm. reka reka eh, duha nabo numugwi nk'abandi naba mhm. Kanezius n'abageni ubu abarundi Kanezius reka duhagare ku cokogwa chokogwa nabande kugira ubwo bumwe bw'abarundi bubandanye buhuza abarundi mhm. Kanezius ni giki mubona cokogwa cokogwa nabande kugira ubwo bumwe bw'abarundi bubandanye koko buri mu barundi kuko nkuko mwabivuze muti ubumwe bw'abarundi bwo bwo bwamyeho ni gute ni byo kugwa nabande kugira ubwo bumwe bw'abarundi bubandanye busimbatara urumva rero ubwo bumwe n'ukuri yewe ndashyigikiye cyane yuko eh, ku byo mbona n'ibyo mbona muri kahise eh, n'ibyo mbayemwo byamyeho naho kuvuga yuko twankana nawe dushobora kwankana sinzi n'ubwoko bwawe mugabo dushobora kwankana cyangwa tugakundana mugabo idafatiye icyo uri cyo Mhm. kandi njya no gufatanya mu mu kwa haba mu bikorwa mhm. kijejwe abajejwe intwaro kijejwe abajejwe politiki politiki no kuvuga ni abo b'abanyamigambwe n'abo bakora mu bashingamateka abo bakora mu bankinguzwamateka abo bakora mu burongozi ubwo ari bwose nibo bazana ako kabi kabiye nibo bakazanye nibo bagakomeje nibo ako kariro gaturira nibo bagafise kane juse duhagaze aho nyine abanyamigambwe bo kumvikana ubwo butumwa bakikubita agashi bakabona yuko hariho inzira zo kujana mu bumwe bw'abarundi kandi bidaciye mu ngimba biciye mu mwumvikano mu mahoro n'umutekano ibyo none duti byo ibi n'ukuri ni ibintu byoroshye mhm. ni ibintu byoroshye mugabo ah, benshi baguma bagira ati bo twebwe tuzirikiye aha icyo kiziriko niba bateza kugikura bakagikuraho hanyuma bakagenda bigendera bataziritswe ni ukuvuga iki aho bohera no kuraba eh, yuko agateka ka muntu k'umurundi wese kubahirizwa ni ukuvuga iki akizana arashobora gusigira icyiyumviro cyiwe arajya mu mashyirahamwe arajya mu muganga ashaka arajya mu bikorwa yifuza kuko tuzi turazi neza yuko iyo umuntu agiye adakurikije amategeko n'ayo mategeko ntadoheza ngo yayubahirize nawe kubera yaba yaciye impande iyo yaciye impande ntaheza nawe ngo ajye kuyashyigikira kandi yoba yifatishije mu gushyika we yaciye impande rero urumva ngaho ikibazo gihagaze ntuzokubahiriza amategeko nawe utayubahirije imbere yo kuhashyika urumva bizoca biba ibi by'akajagari rusange bakorera ko nk'uko tubibona ngaha mu bigi mu bigi ni itegeko rikora ngira ngo uramaze kubona yuko habura na leta n'imyaka ibiri igashyika leta atayihari bakirondera ingene bokumvikana atawe uri kwaraniga uwundi atawe uri kwarangaza uwundi rero niko wumva hamwe itegeko ryiganza akaba ariryo rigenga abarundi nka kubahira itegeko urakoze yuko uri umurundi nkanjye yego nukuri tubuharanire twese yego kuri ubu wa mbere itariki zitanu ruhuhuma eh, mwumvise ngira mwatanguranye natwe kino kiganiro abarundi bazo kwibuka imyaka mirongo ibiri n'ibiri irangiye hashizweho amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ku bwanyu uko biri niko mwabyifuza ni igiki mubona cyohinduka murakoze cyane n'ukuri kuri icyo kibazo kandi murakoze cyane ingene mubandanya kutwibuka rituma abantu basubiza hamwe mm. ariko rero uri kuraraba muri iki gihe biragoye kuvuga by'umwe bw'abarundi kubera ko urabona ko ubumwe bw'abarundi bwaratosekaye akatari gake kuva bwemejwe n'abarundi isinzi urabona ko hakomeje ibintu bituma abarundi bacanamwo baguma basubiranamwo mhm. ariko rero byopfuma kubera ko iyo butaza kuba ubumwe bw'abarundi kumbura ibintu byari kugera iwandabaga kuko bikigaragara ko n'uno munsi hakiri abarundi bagifise umutima mhm. kubandanya basemerera abantu icyo kintu cyose cobandanya kibacanishamwo ntawovuga rero nk'uko ababanjije bagiye baravuga ngo yuko ngo umwe bw'abarundi ngo bimeze uku na kuriya jewe noshima kubera ubumwe bw'abarundi bwaragize ikintu kitari gito kuko turibuka yuko kuva bushitse ko igikumu bwemejwe harabaye amagerageza atari make yo gutuma ubumwe bw'abarundi butsimbatara nk'ibyo nokwita ibishimikizo byabwo mhm. barabonye ko muri mirongo icenda na gatatu twaragize amatora kandi ayo matora yabaye amatora ya mbere meza ugereranije mu karere k'ibihugu bya afurika aho abantu bashoboye kwitaba amatora bagatora atamusunikano mbere ugasanga intwaro intwaro yari ihari icyo gihe ikemera ibyatsi muri ayo matora nubwo mu nyuma nyine byagoranye mhm. hanyuma ikindi nibaza ko atari ukunebagura bazanye umugambi ahubwo igikuru ni ukuraba ati mbega umwe wese muri twe bw'abarundi yokora iki kugira ngo kuko ubwo bumwe bw'abarundi bubu ubumwe bw'abarundi nyakuri mhm. kuko umuntu arashobora kuzana ikintu ariko umuntu si imana umuntu ni umuntu aba afite ibyiyumviro ariko bigira aho bigarukira ni ukuvuga rero twese nk'abarundi kuko mm-hmm. numvishije abavuze yuko ngo abanyapolitiki ngo aribo ngo badashira mu ngiro ego nivyo kubera ko abanyapolitike barashobora kwinfluensa kwinfluensa umunyagihugu mutonya kumbura karayokora ibintu mugabo uravye kuva uburundi igihe bwagaciriye mu ngorane uno musi umurundi atazi yuko kwica nka mugenzi wiwe ari twese abarundi turazi neza yuko gutsindira kuri mugenzi wawe ukamuvutsa ubuzima uko uba uri kose ari bibi mhm. ariko uno musi urabona ko kiriho abarundi mu mitima yabo bagira reka tugaruke ku cyokogwa cyane cyane kugira ubwo bumwe bw'abarundi bubandanye koko bugira icyo bumariye abarundi bugira ikimazi ku barundi muri rusange haba gikorwe n'abandi eh, ikintu cya mbere cokogwa ni uko abarundi dukwiye kuvavanura eh, n'agatima k'amacakubiri cyane no kuvavanura n'agatima k'ibintu bisa n'ibyamaze guta agaciro mhm. eh, kubera hari ibintu abarundi hari abarundi bamwe bamwe bakigendera mu bintu byataye agaciro cyane nagira ndikubwire nk'akarorero hari abantu nk'ubu bariko barakoresha imvugo wumva abantu bakoresha nk'imvugo by'abapede uri kurakoresha nk'imvugo z'abapede uzikoresha kugira ngo wibutse abarundi yuko kumbura abapede hari ikibi baba barakoze kikatuzanira ingaruka mbi mhm. byari byiza mugabo biba ari bibi cyane iyo uriko urabikoresha nk'ikigwanisho cyo kugira ngo abarundi babe bosubiranamwo kandi bitume batofatana mu nda nk'ibi bintu by'abakoroni muri iki gihe tugomba kuvavanura nabyo kugira ngo rero ubwo bumwe bwacu bushobore gukomera hanyuma ikindi ni uko hobaho koko ugufatana mu nda twese kuko njyewe uno munsi birangora kwemera iyo bavuze ngo abategetsi mhm. erega abategetsi nabo baba abategetsi iyo hari abanyagihugu umunyagihugu wese arafise uruhara ntangere bwo gutuma ibintu mu gihugu ciwe bihinduka naho igihe abanyagihugu bazoha baguma biraramye bavuga ngo nta ngorane nk'ubu umuntu akahagarara hajya akavuga ijambo ntiyanaje no ku muhani wawe akabivuga nko kwirata ugaca usimba ku mubanyi nk'uko kwawura umunyamakuru simenya nk'aho uba ugaca usanga umurundi mwene wanyu arafashe umupanga canke arafashe ikindi kigwanisho kubera umuntu avugiye ku iradiyo hariya nta namumenya nta nazi n'aho uwo muntu aherereye ego umurundi nazirikana ugukundana no gushira hamwe abarundi bose bava bakagera bareke kuguma bitwaza ngo nabanyapolitike mhm. ego harimo uruhara rw'abanyapolitiki ntitubihakane kuko biragaragara hari by'umunyapolitike bivanye n'igitsure n'ingufu asumbye umuntu ashobora kuza ati nutakora iki ndakugira iki ariko uriko urabiraba mu kanya gato turacasigaje iminota ishika kuri ine n'umwanya ukaba akanya ari akanyu turashobora kwakira abantu babiri basongora cyangwa batatu bivanye n'umwe wese ku cyumviro ciwe turiko turagaruka ku bumwe bw'abarundi ni igikico gukorwa cyo kugwa nabande kugira ubumwe bw'abarundi bubandanye koko uri mu barundi akanya karatujanye ariko reka zero tumwe amasegonda mirongo ine n'atanu zeno nako mwagomba kwibutsa kumbure mu byo mwagiye murashikiriza iminota mirongo ine nako amasegonda mirongo ine n'itanu zeno yego murakoze eh, mu bisanzwe igitumye ngaruka ni ikibazo wagiye urabaza wisubiriza eh, ati icokorwa ndacokorwa n'abande mhm. muranyumva ndakumva neza usongore icokorwa icyokorwa abongereza nibo bavuze ngo unity is diversity mhm. ni ukuvuga ngo ubumwe ni ukubahiriza ubutandukane bwanyu mhm. mu gihe rero wubahiriza ubutandukane uriya mugenzi wawe afise icyo mudasangiye niba mudasangiye igitsina cyangwa mudasangiye intara ukabimwubahiriza shimira na Canesius mu bubirigi bagize ico muri kino kiganiro cacu reka shimire Metose Mitebutsi reka mfasha mu buhinga bw'ivyuma kiganiro cari kiremeshejwe nanje medar niyo nkuru reka ndabifuze kuroranirwa mu byanyu no mu banyu ndabibutsa ko iki kiganiro kuva ku munsi wejo mushobora kugisanga ku rubuga ngurukana bumenyi bwa radio isanganiro wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage nimugire ibihe byiza